Anthropoi dysmorphoi kai teratoodeis. Teratoodeis kai dysmorphoi eisi, toe somati apotes koines physices morphes apiontes. Eisi de hos ho hypermegas gigas, nanos, di somatos, di cephalos, kai toiauta alla terata. Hois prosarithmuntai, ho megalocephalos, megalo mukter heilon gnathlon strabos lordos choiradoodes, kufos kurtos blaisopus foxos madaros phalakros tauta ta onomata u paratisemen tous aldus to thasdontes alla thesis ton pragmaton gnoseos eneka